Kijk, zien hij met deze groot klomp mens uit die richting van die bergskuiling aankom. Kijk waar kom die koningse seens, het Boonadab vir die koning gesê. Dit is net soos ek gesê het, net na hierdie woorde het die koningseens ingekom. Hulle het hardop begin huil, en die koning en al sy dienaars het bitterlik saamgehuil. Absalom het na koning Talmai van Geser, sien van Amegeer toegevlug maar koning David het die hele tijd net oor sy sien Amnon getreer. Absalom het na sy vlug drie jaar in gesir geblei. Omdat koning David om met die dood van Amnon versoen het, het hy nie teen Absalom gaan oorlog maak nie.